Spre slava Domnului cântăm cântarea Când trecem prin ispite grele. Textul din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35. Să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. prin ispite grele și gemem copleșiți de ele. Să ne amintim de tot ce-a în Sfântul Său cuvânt Iisus. Vegheați și vă rugați să vă păstrați curat, de plin la mine să priviți, ca atunci puteți să biruiți. De plin la mine să priviți, ca atunci puteți să biruiți. Când duhuri rele pe cărare, credința vor să ne o doboare, să ne amintim de tot ce-a spus În Sfântul Său cuvânt Iisus. Vegeați și vă rugați să vă păstrați curat, De plin la mine să priviți, ca atunci puteți să birui. De plin la mine să priviți, ca atunci puteți să birui. învățături străine și mintea vor să ne-o dezbine, să ne amintim de tot ce-a spus în Sfântul Său cuvânt Iisus. Veiați și vă rugați să vă păstrați curat, de plin la mine să priviți atunci putem să birui. De plin la mine să priviți, că atunci puteți să birui. Când norii negri de prigoane ne plouă cu săgeți și rane, să ne amintim de tot ce-a spus în Sfântul Său cuvânt Iisus. Vegheați și vă rugați să vă păstrați curat, de plin la mine să priviți, că atunci puteți să birui. De plin la mine să priviți, că atunci puteți să birui. toate câte ar fi să vină. Spre noi, prin lumea cea de tine, să ne amintim de tot ce-a în Sfântul Său cuvânt Iisus. Vegheați și vă rugați să vă păstrați curat, de plin la mine să primi, ca atunci puteți să birui. De plin la mine să priviți, ca atunci puteți să birui.